Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Dođite na valove Radija Pule. Vodimo vas na drugi put. Emisiju vodi gost urednik Boris Šuran. vam večer poštovane slušateljice i slušatelji. Eto nastavljamo našu emisiju drugog puta, e, malo onako kako smo i najavili. Dakle, nastavit ćemo priču o prekrasnim e, knjigama Zvonki Cedar Ruski, Vladimira Megrea, e, popularno poznatih pod nazivom Anastazija. Gost je večeras naš već stalni suradnik, doktor Petar Vasiljević, a naravno mozak e, ovih emisija, Boris Šuran, bez njega ne možemo, ja samo sam desna ruka. Desna i ljeva. Desna i slušateljice, e, slušatelji. Evo nas, kao što kaže Mirjana, ponovo sa Petrom. Petre, Anastazija, knjiga o kojoj se puno priča, o kojoj mnogi slušatelji znaju, ona je postala fenomen, rekao bi, ne samo u Hrvatskoj, ona je došla i krenula iz Rusije, autor je Rus, ali po cijelom svijetu se osnivaju i udruge i ljudi koji čitaju te knjige o kojoj o njoj razgovaraju. Odakle tako velik značaj? Odakle, zašto je to tako odjedanput postalo interesantno? Pa zato što ljudi da kažemo instinktivno osjećaju u kakvoj su situaciji, a, u kako, šta je to i kakva je situacija, mislim da ne treba trošiti puno riječi, mislim da smo danas negdje na dnu ove civilizacije, na samom rubu propasti. mislim da nije preuličano i kad se take situacije jave, znači kad se javi neka potreba za nečim e, boljim, za nečim da se, za nekim da kažemo spasenjem, onda se i to, ta potreba izaziva pojavu tog spasenja i, i, i ovaj, stvar sa Anastazijom, odnosno sa tih devet knjiga Zvonkog e, Cera Ruskog je ovaj, u tome da ona ispunjava jednu ogromnu potrebu da se izađe iz ove situacije, a ovo što smo jedan, ja mislim i prošli put govorili o ekologiji ili nešto, prvo moramo e, doći do naše unutarnje ekologije, znači moramo e, doći do toga da shvatimo gdje smo, da e, vidimo da je to sve što, ima, što vidimo oko sebe plod straha, a strah se pretvara u agresiju, u sve najnegativnije druge stvari i da se moramo vratiti na, na, drugu stranu, a to je na stranu ljubavi. Cijela priča sa Anastazijom je priča o, u biti o ljubavi. E, kad je ova knjiga, odnosno serija ovih knjiga u pitanju, onda sam se ja zapitala, e, evo sad ste rekli da smo u tom stanju u društvu e, malo blizu, previše blizu dna i odnosno previše blizu ruba da li se zaista neko pobrine, neko na višoj <laughs> razini, e, da, koji je također shvatio gdje se e, civilizacija ova nalazi, pa je onda ponudio izlaz kroz takve knjige. To je očito i to nije samo jedan primjer. Anastazija je jedan od najsvjetlijih primjera, ali vidite na sve strane ljudi se prosvjetljuju, ljudi stvaraju novo, ono, nešto novo, e, otvaraju puteve ljudima da izađu iz te krize. Recimo, spomenuli smo e- Ekarta Tolea prošli put evo sad sam opet naletio, zapravo čuo sam, ali juče me onaj moj glasić naveo da odem da pitam. Imamo i knjigu Michaela Brauna, Proces prisutnosti to je prosto neki, neko produbljavanje Ekarta Toleja. Onda imamo ovoga, ja ne znam, mislim da se ja nešto govorio, jednog čovjeka koji je bio profesor politologije na, na Kolumbija sveučilištu u Americi, koji je dobio hepatitis, onda je morao onda je otišao on u Nepal u budistički samostan, bio godinu dana tamo, izvukao se od tog hepatitisa, izlečio se, a onda poslije po ovome što on piše, očito je tamo i doživio duboku promjenu koju obično zovemo prosvjetljenje, buđenje i tako tome slično. ali Preobrazba je li jedna unutarnja i onda on, on je sad recimo tarot pretvorio u, u alat za donošenje odluka i to je prodro s njim u velike kompanije, na stranu što on sam ima mm, svoje radionice, seminare na, po cijelom svijetu, ali su i čak i one pametniji ovi šefovi velike kompanije u Americi, a to su mm, većim dijelom žene, jer žene su ako su pametne, onda su puno, one su senzibilnije i kad su kritični trenuci pametniji od muškaraca. Obično, ali ja sam, to je sve <clears throat> ovako generalno gledano. I on je uspio da, da u tim velikim kompanijama uspješnim, da e, tarot svo, ali to je specifičan tarot za 21. stoljeće, je li drugčije od drugih, on je to uspio njima da, da predstavi i one su prihvatile to kao način in, pomaganja intuiciji da se donose brze i pravilne odluke. Znači, buđenje intuicije. Buđenje intuicije. E. On, cijeli njegov posao je e, usmjeren na buđenje intuicije. Napisao je cijeli niz knjiga, ali ovo mu je ovako ovo je zgodno zato što je to doveo cijelu, cijeli proces na razinu slika zato što mm, kad idu riječi, riječi su manje efikasne od slika, ali on je vizualno bolje e, djeluje. vizualno puno bolje. Drugi put. E, Petar mi je rekao kad smo spremali ovu emisiju e. da će ova naša emisija izgledati više kao tok svijesti, kako nas odvede koja misao pa ćemo otići. Međutim, to u ovom trenutku ću zamoliti Petra da. nam pomogne, odnosno da našim slušateljima, pošto smo rekli da bi htjeli nešto više reći o Anastaziji, da da bar u tri rečenice samo fabulu Anastazije, pa ćemo onda o sadržaju. Mi smo počeli pričati o sadržaju Anastazije, što ona nosi, koju težinu ima. Međutim, svaka, svaki roman, svaka priča ima svoj u fabulu e, netko nekoga sretne, pozdravi, ne, nešto se dogodi. Pa ukratko samo da malo motiviramo naše slušatelje da ih uvedemo u priču Anastaziji. Ne, to je, radi se o ruskom poduzetniku Vladimiru Megrevu koji je išao svojim brodom daleko u Sibir, ne znam, mislim da je to bila eh, rijeka Ob ili mhm. nisam se, siguran, dosta davno sam čitao i tamo je eh, u sve te eh, kako je aktivnosti. to lepo aktivnosti kako je zapravo prodaj ono koliko sam razumio je on poduzetnik i sve to mislim uobičajene stvari i onda je sreo jedan puta neku čudnu ženu onako obučena u seljačku neku odjeću i sve to skupa i on je s njom počeo pričati i onda je vidio da to uopće nije nikakva obična žena, nego da je to nešto sasvim drugo. I cijela priča je odatle počela, a onda je posle e, on otišao s njom u tajgu, e, onda je vidio da ona tamo u toj tajgi gdje ne bi mi, niko od nas vjerojatno prosječni preživio, da ona tamo je kao u svom raju, da, s njom životinje, da njoj životinje pomažu u životu, u svemu, ona s njima. Tako to je tako jedna rajska situacija a onda ima puno toga drugih stvari, to, to je devet knjiga, pa mhm. onda nije baš jednostavno sve, sve prepričati, ali mislim, e, ovo bi bilo zgodno za nekoga ko nije čitao, da mu kažemo uzmi u ruke i pročitaj to. A onaj ko je čitao, bilo bi dobro ovdje da mu kažemo e, što je fabulu znaš, a ono što se nama čini da je bitno, a mi, ja bi bio jako sretan kad bi opet neko drugi došao pa eh, se recimo konfrontirao eh, sa svojim ili dopunio. ili dopunio ovo, ne mislim konfrontacija o nekom sukobu, nego eh, iznio jedno drugo Svoj mišljenje pa da razgovaramo o tome zato što je to neo, neobično važno. Meni u toj priči i u tim knjigama, dakle Vladimir Megre, čovjek koji se bavi poduzetništvom, jedan sasvim realan čovjek, Rus koji je izrastao također iz komunizma koji dio nas, e, koji ne vjeruje u takve neke e, nadnaravne stvari. Dakle, jedan totalni realist i skeptik. On ulazi u tu priču i e, ta Anastazija koju on sreće kaže njemu da će on pisati knjige o onome što ona živi i što ona osjeća i što misli da treba dati ljudima. On u to uopće ne vjeruje da bi poslije postao stvarno čovjek koji je napisao tih devet knjiga na temelju vlastitog iskustva i vlastitih doživljaja zajedno sa Anastazijom. To je meni nešto što mislim da je i mene kao malog skeptika ovaj, e, nagnalo da tu cijelu priču, te, tu seriju knjiga doživim na sasvim jedan drugačiji način. Yeah. ovo što e, kaže Mirjana, to, su, to je kontrast ogroman. S jedne strane hladan, poduzetan, realan, sa nogama na zemlji poduzetnik, susreće nekoga koga možemo opisati kao ličenje prirode, mudrosti, ljubavi, topline, znači sve ono što smo kroz ovakav život koji živimo izgubili. I u tom e, u početku oni njihov odnos je na neki način bar što se tiče Megrea, je na neki način sukob. On to mm. ne može prihvatiti. On smatra da je to nešto nebulozno odakle sa take priče, da bi postepeno kroz knjigu, kroz te razgovore, on se sve više, on boravak, bi on sve više i više prihvaćao i počeo e, razumijevati suštinu i bit e, života i kvalitetu života. Da. Da, i to je točno, to su došle, došla dva pola psihološka u, u kontakti, u neku, neki, nećemo reći sukob, ali eto tako, u neki mm, dodir. dodir recimo ili ovako i onda je tu se stvarno cijela priča razvija dalje i od jednog i od jednog skeptika i poslovnog čovjeka, biznismena i sve to skupa, polako se taj e, biznismen pretvarao u čovjeka koji e, je otvoren za sve te duhovne probleme koji vidi sve to skupa i koje, kome je zapravo Anastazija otvorila oči za jednu drugu stvarnost. A mi moramo znati još jednu stvar. Nikad se ništa ne događa slučajno. Taj Megre je pre nekih 20 godina pre što je krenuo u Sibir u tu pustolovinu života on je bio eh, dolazio je u samostan mislim da je nekad se zvao Zagorski, nekako ovako, i, i dolazio je kao svom duhovnom ocu, a to je bio izgleda neki od onih Rus, ruskih staraca, ali staraca u smislu... Mudraca. Mudraca, jeli? I dolazio je, to je ono, kako se on zvao, Teodorit, ja mhm. mislim, jeli? Tako da je ovaj, njega na neki način mu otvorio ga i, i, predvidio šta će se kasnije s njim događati. Postavio ga na taj put na neki način. Na neki način, ma svi mi putujemo karmički e, e raznim svojim putevima i sad je pitanje e, kad će nam se nešto otvoriti, kad smo dovoljno sazreli da nam neko otvori vrata da idemo dalje. Ali, tako je, mislim da je ni kod Megreja, nije on, ja ne vjerujem uopće u slučajnosti, on je, on je bio pripreman vjerojatno i ranije, onda je završna priprema bio otac Teodorit i onda je on stigao na kraju poslije 20 godina do Anastazije. Drugi put. Očito je Megre bio već spreman, jer ovo što se sad govorio podsjeća me na jednu misao koja kaže mi ne možemo naći učitelja. Učitelj se pojavi kad smo mi spremni. E tako, to je stara, stara istina, tako da da tu možemo samo reći još jedan primjer na istoku onoga što znamo sa dalekog istoka. Taj zvonki cedar ruski, to je stablo. Da. E, cedar je, se vezuje za davna vremena e, ove naše zemlje još e, na područje Libanona, dakle tamo rastu cedrovi, rastu u Rusiji, ima ih zašto Je, da, znam. <laughs> zašto je cedar toliko važan? Zašto taj njegov plod je toliko bitan? A to je neka čudna biljka, ja se o to previše ne mhm. razumijem, ali ovo što ali sam on ima svoju iz knjiga, e, što sam vidio iz tih knjiga, on je jedna posebna biljka koja ima velike e, mogućnosti, energetske, energetske naročito energetske <clears throat> mogućnosti, da, tako da e, on, on svojim i plodom i, i se svim svojim drvetom e, na neki način prenosi energiju e, ljudima. Mhm. Tako da je to mm, svagdje ima specijalnosti i posebnosti, on je ja mislim jedna zaista posebnost. E, u, ovim, u ovoj seriji knjiga Anastazija zapravo Eh, želi pomoći Rusiji svojoj domovini na način eh, da eh, vrati ljude tamo kamo pripadaju, dakle vrati ih u kontakt sa prirodom, sa zemljom. Rusija je velika, ima puno zemljišta i kaže da bi svaki Rus koji želi, pa i oni koji žele doći u Rusiju živjeti, mogli stvoriti svoj raj na zemlji na temelju vlasništva nad određenim ili posjedovanja jednog određenog e, područja e, terena, zemlje na kojem bi napravili i kuću i e, hranu i zaklon i hladovinu i sve što im treba u životu. Točno i nije to samo da dobiju zemlju, oni bi dobili svoje pravo mjesto u svemiru, pošto taj hektar zemlje bi bio zapravo njihova veza sa svemirom, sa svemirskim energijama i kad bi oni posadili, ne znam, voće, povrće, cvijeće, ovo ono, oni bi polako razvijali svoju intuiciju i znali bi točno kada koji plod trebaju ubrat i, i pojest ga recimo. Jel, tako da je to na neki način i neka svemirska antena njihova e, za vezu sa cjelinom svemira. Tako da, da je to e, jedna e, posebna stvar, a s druge strane E, ona kaže da su ti ljudi, a to je već u Rusiji kog se ja vidio, a i u drugim zemljama u svijetu, da je značajan broj ljudi otišao na svoj hektar zemlje iz gradova i da su ti ljudi navodno 92. kad je bila, koja je bila kritična godina, mi o tome nemamo pojma, jel, mi smo se zabavljali ovim zapadom. našim e, i zapadom i ovim našim domaćim problemima e, recimo problemima, jel, da ne kažem neku goru, goru riječ, ali 92. E, <clears throat> godine su navodno, kaže Anastazija, da su ti ljudi e, spasli zapravo planet od uništenja. Zato što su oni, e, po svemu sudeći, ako ja to dobro razumijem, proizveli toliku količinu energije, ljubavi, Mm-hmm. energije mm-hmm. ljubavi u kontrastu sa, sa energijom straha koja na sve strane koja se na sve strane proizvodi počevši od televizije i tih svih horror filmova i tako dalje i tako dalje e oni su proizveli odlučujuću količinu energije ljubavi znači visoko frekventnu energiju koja je izvukla planet iz vrlo kritične situacije. E, ja bih vas, ja bi sad malo zaustavio e, ovaj razgovor i zamolio bih i Mirjanu i Petra da se skoncentriramo upravo na ovaj dio o kome smo sad počeli razgovarati, a to je poljoprivreda, to je zemlja, naš odnos prema ekologiji. Drugi put. Po onom sinkronicitetu ili slučajnosti ovih dana mi se jako puno informacija vrti upravo na tu temu, pa ću samo neke ovako nabrojati. Mhm, mhm. E, s nekim prijateljem sam razgovarao i prisjetio sam se ekonomije koju sam studirao. Svojedobno su počet... ekonomija je bila vezana na, za zemlju. Postojali su teoretičari fiziokrati koji su govorili da sva vrijednost dolazi iz zemlje. Kasnije se to u teoriji ekonomije promijenilo. Onda vraćamo se na naše najlokalnije područje, Istra. Naši su stari strašno cijenili zemlju. Moj otac mi je jučer rekao, kaže, znaš, da su naši stari gladovali, ali nikad nisu prodavali zemlju. Da, e, da. E, čitamo po zidovima Miju Mirkovića koji je rekao nemojte prodavati, evo imamo grafite po gradu, koji su usmjereni i nama, a i našim političarama. Nemojte prodavati zemlju. I još zadnjih par informacija koje su mi se sad složile na to. Mhm. Iz Australije jedan naš e, istrijan koji tamo živi Kaže Boris, napravite emisiju o Monsantu. Imate Monsanto u Istri već. A Monsanto to je paralela za horor. Je, je. Mislim, uh, Monsanto firma koja, koja proizvodi uh, na umjetan način ono što bi trebalo biti organski, što bi trebala biti priroda, što bi trebalo biti zdravlje i koja nas na taj način porobljava. Prema tome, vraćajući se na Anastaziju. Anastazija je ona koja je uprla prstom i rekla gdje je vrijednost. centralna vrijednost, a to je povratak prirodi, ekologija, zdrav život i život u skladu s prirodom. Tako je, zato što Monsanto je na neki način e, i simbol nečeg najgoreg danas u svijetu i to je zapravo... Mm, to je velika korporacija. To je velika korporacija koja je hipergangsterska. Mhm. I koja je nama zapravo prisiljava već američke farmere, to je čak bilo i na našoj televiziji koji su rekli nemojte, evropljani, nemojte e, dopustiti, dopustiti da vam e, uvale ovu uh, e, GMO, jeli? genetski modificiranu, genetski modificiranu hranu, a zapravo ta takozvana hrana to je sjeme uništenja što je napisao ovaj knjigu William McDowell, mhm. to je i kod nas objavljena. Tako da to se sve uklapa i Anastazija je zapravo na neki način ja je shvaćam i kao, ne samo to, ali i kao reakciju na ove sve grozote sa uh, genetski modificiranim eh, proizvodima. da. E, jedna paralela sa ovim, odnosno jedan korak dalje, probajmo hipotetski zamisliti situaciju u kojoj danas, znači više nije hipotetski, nego je stvarno da četiri ili pet svjetskih kompanija kontrolira 80% svjetskog proizvodnje hrane. Žita, žita. žita. E. I sad zamislimo da se to žito počne proizvoditi po nekim kriterijima koji nama nisu jasni, da se u, njemu počne pojavljivati neka kemija, ako četvero ljudi ili četvero korporacija to može raditi, oni mogu u to žito napraviti što god žele na način na koji god žele. Što se može desiti čovječanstvu možemo samo povezivati sa onim praksama urote o kojima smo razgovarali i što nam se može dogoditi u brojkama i smanjivanju čovječanstva i sve ostalo. Pošto ovo ima i kod nas je prevedena još jedna knjiga Sjeme e, e, obmane mhm. od, e, Jeffrey Saksa i od Arpada Pustaja. To je vrhunski stručnjaci za hranu, specijalno Arpad Pusta je bio vrhunski stručnjak na, na planetu za krompir. Mm-hmm. Koji je izgubio svoje mjesto zato što je jednostavno jedan puta na radiju u Škotskoj rekao da to sve skupa rekao je pravu istinu i vrlo brzo je dobio otkaz. Jer oni upozoravaju da ovo što se radi danas, da je to prvo ta e, intervencija u te genetske procese koji su jako složeni, koji mi ne poznamo, i, i u krajnjoj liniji ne moramo poznavati, ne treba se u to miješati u prirodne procese, a to su, koliko sam ja shvatio, nevjerojatno složeni procesi, ovi naši, ne naši, ne samo, nego mislim u svijetu, takozvani, ja moram reći nažalost, takozvani znanstvenici u to ulaze onako potpuno... Bez da e, znaju. E, ama ne znaju po svemu sudeći ili mhm. ništa ili minimalno. I ili možda znaju, ali ili su dobro plaćeni da to zaborave. E, tako je. To je još bliže istini. Tako da zapravo naprave čitavo čudo i tako da se može dogoditi. Nešto sam sad čuo da je u Turskoj se pojavila e, ovca ili koza sa ljudskom glavom. Grozno. Recimo ovake stvari se mogu događati. To smo gledali samo u onim filmovima horora. Film, e, tako je, a sad horor postaje dio Film, Međutim, na nivou e, povezivanja pitanje je što i kako možemo mijenjati, odnosno djelovati da se to ne dogodi. Eh, ja mislim da ovo što i mi radimo, eh, ali s druge strane i putem interneta, ljudi se povezuju i ove informacije, eh, kažem, ja, ovu informaciju o Monsantu koja se pojavljuje u Hrvatskoj sam ja dobio osobno iz Kalifornije. Tako da svijet ipak počinje razmjenjivati te informacije, a ljudi postaju svjesni da treba nešto činiti. Drugi put. Na tragu ovoga što si sad posljednje Boris kazao, možda bi zapravo trebalo nekako složiti i zaključak. I to je dio zaključka. I to je dio priče i dio zaključka. Ali je interesantno, ako se sjećaš cijele naše priče, počeli smo onaj prvi razgovor o, o istinama, o starim istinama, pa smo lagano uplovili ove naše dnevne, svakodnevne aktualne laži, govorili smo i o politici Međutim, ovaj zaključak, ovaj zadnji dio priče o Anastaziji zapravo pokazuje da izlazi i rješenja postoje. A velik dio tih rješenja sastoji se u povezivanju ljudi, u međusobnoj suradnji i ono što smo polako već na mnogim frontovima izgubili, a to je ta ljubav, pozitivni odnosi koji povezuju ljude bez uplitanja i države i politike onih što nas odvaja od sebe samih. Dakle, oni izvorni osjećaj koji postoje u ljudima. Prema tome, rješenja postoje, a nadam se da ćemo u sljedećim našim emisijama nastaviti tu priču upravo na taj način. Upravo tako. Evo pozdrav e, slušateljima u ime večerašnje ekipe. E, nadamo se da ćete biti s nama i iduće srijede jer ćemo nastaviti ovu priču u istom sastavu kao i večeras. Do slušanja.